66. Ögdilmiş, odgurmishqa ziyofatga taklif qilish qoidasini aytadi. Agar sen kishilarni taklif qilaman desang, taklif qilgin, lekin işinle puxta tayyorlagin. Kaç komuş, dasturxon, öymülük ve va to'shaklarni tut. To'shak sal, yemak ichmak va boshqa kerakliklarni tayyorla. Yemak ichmaklarni pokiz tayyorla, lazzatlik bo'lsin. mehmonlar qo'l uzitib orzulab yesin mehmon taklif qilmaganda osh taomning qusuri bir bo'lsimi bilinmaydi mehmon taklif qilganda taomning qusuri bir bo'lsa yeganlar yuz qiladi yemak ichmaklarni imkon qadar pokiz va yaxshi tayyorlig'inki kelgan mehmonlarning hammasi to'yib qopsin do'st qarindosh yiroq yaqinlarni birdek ziyofatga taklif qil haqqini ado qil keladiganlari keladi agar kammasa keyinchi ko'ngli qanmaydi nafsining adovati yomon bo'ladi o'chak kishib adovat saqlaydi bu adovat o'lgandila qoladi diqqat qilib hammaga osh taomni yetkazibdi kechikib kelganlar bo'lsa ulog'imi taom yegiz kishilar osh yesa san choy tutqin uni ichib bo'lgandan keyin yana to'liqlab quy yemak boyada ichimlikmi bo'lishi kerak yemakni ichimlik bilan tang eb berish kerak yemakning yanada ichimlik tayyor bo'lmasa u tomoq yeguchilar uchun o'g'i bo'ladi xolisi sharbatba xolisi meva suyi xolisi julobba buningdan boshqa yana nima berishingni mendan so'rama boshqa mehmonlardan so'ra ulug'lar taom yeb tugitib bo'lgandan keyin kichiklarga yemak ichmak tortish kerak hammaga tomoqni tal to'kis yetkazib bergin chala qo'yma och qayturma seni so'kib qaytmasin ochtaom yelib bo'lganda yal yemish qo'y quruq o'l yemishlardan va oz to'la obtobparas qo'y kuching yetsa yirtish qil yepak rahlar tarqat tish haqqini bagin gap so'zlar besilsin shuning bilan ziyofat ishlari tamom bo'ladi darvozani echivat qaytquchilarni tutib qolma ziyofatga taklif qilinadiganlar to'rt tabaqa bo'ladi keladiganlarni to'rt tabaqa bo'ladi ay bo'tam biri taklif qilsa ziyofatga boradi nima bersa shuni yeb ichadi lekin o'z uyiga odam taklif qilmaydi uyida osh tomoqini o'zi yolg'iz yeydi yana bir xil kishilar ziyofatga boradi qarasang oshni yeydi javoban oshqa taklif qiladi yana ba'zi kishilar ziyofatga bormaydi kishilarnimi uyiga chaqirmaydi bundaqlar o'likdir tirik hisoblama bundaqlarga qo'shilma billa tirikchilik qilma yana bir xil tabaqa taklif qilinsimu ziyofatga bormaydi o'zi bo'lsa mol so'yib boshqalarni ziyofatga taklif qiladi bulardan eng yaxshisi dano bilimdonlar maqtagan mehmon chaqirish qoidasi ana shudir mayli ziyofatga borg'in яке bormag'in gelingni tiyib tomoqni oz yegin salomat yashig'in nazar sol ko'p yegan kishi kasalchan bo'ladi chiroyi serit mag'dursiz e'tibori yo'q bo'ladi ko'ngli bilimi kang kishining mizojini bilguchi teviblarning so'zi ana shuningga qaratilgan kishiga kasal goldin tomoq bilan kiradi kasal kishini qayritadi to'liq yashayolmaydi gelingni tiyib kasalsiz yasha kasal kishining qizil yuzini so'ldiradi qara ziyofat ishlari ana shundoq bo'ladi taklif qilganninkiga borsangmi va taklif qilsangmi shundoq bularni man so'zladim san anglading shuning o'zi yetarlik so'zni uzatma agar kishilarga orilishni xohlasang dunyoning ahvoli qoida yo'sollar ana shundoq ay dilimning ro'shini haqiqiy yaqin do'stim so'zimning ma'nosini tushunib yaxshiroq o'ylan